літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы. Прапануем вашай увазе першыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава «Буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Астральцова. Выканаўца, артыст Олег Чынгіза. Вінярскі. Шчыра вітаю вас, дарагія сябры. Канал культура распачынае чытанні рамана сусветнавядомага кіргізскага пісьменніка Чынгіза Айтматава буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век у перакладзе на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова. Дазвольце коротка напомніць вам некаторыя вехі з біяграфіі пісьменніка. Чынгі Сайтматаў нарадзіўся 12 снежня 1928 года у вёсцы Шкер, таласкага кантона кіргійскай АСР. Яго бацька Тарыкул Айтматаў быў вядомым дзяржаўным дзеячам Кіргізіі, вучыўся ў інстытуце краснай прафесуры. У 1937 годзе быў выключаны з партыі, арыштаваны, а ў 1938 годзе расстраляны. Маці Нагіма Абдуваліева, татарка па нацыянальнасці, была вядомым грамадскім дзеячым. У сям'і было чацвёра дзяцей, двое братоў і двое сясцёр. Скончыўшы джамбульскі за тэхнікум, Чынгі Сайтматаў паступіў у кіргізскі сельскагаспадарчы інстытут, пасля заканчэння якога ў 1953 годзе тры гады працаваў ветэрынарам. Адначасова пачаў займацца літаратурнай дзейнасцю. У 1956 годзе паступіў на вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве, і ў 1957 яшчэ падчас вучобы на кіргізскай мове выйшла яго першая повесць ліцом к ліцу. А ў 1958 годзе пабачыла свет знакамітая повесць Джаміля, якую адразу пераклаў на французскую мову Луі Арагон. Да пісьменніка прыходзіць сусветная вядомасць, друкуюцца наступныя аповесці верблюжы глаз, тапалёк мой в красной касынке, первый учитель, материнское поле, прощай гульсары, белый параход, солдатёнок. У 1980 годзе выйшаў у свет першы роман Айтматова, буранны полустанак і дольше века дліцца дзень. у 1986 годзе быў надрукаваны другі роман плаха акрамя пісьменніцкай дзейнасці айтматаў быў яшчэ і актыўным грамадскім дзеячам супрацоўнічаў на міжнароднай арэне як дыпламат з 1994 па 2006 гады быў паслом кіргізіі на у Бельгіі, Люксембургу, Нідерландах і Францыі, узначальваў часопіс інастранная літаратура. У 2008 годзе Турцыя хадайнічала аб вылучэнні Айтматава на нобелеўскую прэмію. Памёр пісьменнік 10 чэрвеня 2008 года у Нюрнбергу, Германія. Не магу не сказаць колькі слоў, шаноўныя сябры і пра перакладчыка гэтага твора выдатнага беларускага пісьменніка Михася Лявонавіча Стральцова. Ён вядомы беларускаму чытачу яшчэ як паэт і таленавіты літаратуразнаўца. Шмат часу і сіл ён аддаў мастацкаму перакладу. Дзякуючы яго майстэрству па-беларуску загучалі творы Пушкіна, пастарнака, Гельена, Неруды, сучасных італьянскіх паэтаў. Пераклад рамана Чынгіза Айтматава «Буранны паўстанак» быў сапраўднай падзеяй у беларускай літаратуры і, на жаль, адной з апошніх прац майстра. Яго не стала 23 жніўня 1987 года, у той самы год, калі кніжка, выйшла з друку з яго перакладам. У 2022 годзе 14 лютага мы адзначылі 85годдзе мехася стральцова. А цяпер шаноўныя сябры, звернемся да мастацкага тэксту Чынгіза Айтматова. ад аўтара. Агульна вядома, працавітасць адна з неад'емных мер вартасці чалавека. У гэтым сэнсе едыгей Жангельдзін, уранны едыгей, так яшчэ завуць яго дасведчаныя людзі, сапраўды працаўнік. Ён адзін з тых, на кім, як звычайна кажуць, свет стаіць. Ён злучаны са сваёй эпохай, як мне думаецца наўпрост, і ў гэтым ягоная сутнасць. Ён сын свайго часу. Менавіта таму мне падалося важным, калі і думаў аб праблемах, што закрануты ў рамане, убачыць свет праз ягоны лёс фронтавіка чыгуначнага рабочага і я паспрабаваў гэта зрабіць у даступнай мне форме вобраз бураннага едыгея гэта мае адносіны да карэннага прынцыпу сацыялістычнага рэалізму галоўным аб'ектам якога быў і застаецца чалавек працы. Аднак я далёкі ад абсалютызацыі самога жыцця, Працаўнік толькі таму, што ён просты натуральны чалавек, старанна арэ зямлю ці пасвіць жывёлу. У сутыкненні вечнага і надзённага ў жыцці чалавек працаўнік цікавы і важны настолькі, наколькі ён асоба наколькі багаты ягоны духовны свет, наколькі ўвасоблены ў ім ягоны час. Вось я і паспрабаваў паставіць бураннага едыгея у цэнтр сучаснага мне светаўстанаўлення у цэнтр неабыякавых для мяне праблем. Буранны едыей не толькі працаўнік ад прыроды і паводле занятку, Ён чалавек працавітай душы. Чалавек працавітай душы будзе задаваць сабе пытанні, на якія ў іншых заўсёды ёсць гатовы адказ. Таму яны і лянотна робяць нейкую справу, нават калі робяць яе добра і жывуць толькі спажываючы. Людзей жа працавітай душы, нібы лучыць нейкае братэрства. Яны заўжды ў стане пазнаць сабе падобных і зразумець. А калі не зразумець, дык задумацца. Наш час дае ім багата спажывы для роздуму. Ланцужок чалавечай памяці ўжо цягнецца у космас. Мабыць, самая трагічная супярэчнасць канца два стагоддзя якраз у бязмежнасці чалавечага генія і немагчымасці рэалізаваць яго з-за палітычных, ідэалагічных, расавых перашкод, што спароджаны імперыялізмам. А ва ўмовах сённяшняга дня, калі не проста з'яўляюцца тэхнічныя магчымасці для стабільнага выхаду ў космос, Але калі эканамічныя і экалагічныя патрэбы чалавецтва уладна патрабуюць ажыццяўлення гэтай магчымасці, распальванне варожасці паміж народамі, марнаванне матэрыяльных рэсурсаў і мазгавой энергіі на гонку ўзбраенняў самае пачварнае са злачынстваў супроць чалавека. Толькі разрадка міжнароднай напружанасці можа лічыцца прагрэсіўнай палітыкай сёння больш адказнай задачы на свеце не існуе калі чалавецтва не навучыцца жыць у згодзе яно загіне атмасфера недаверу насцярожанасці канфронтацыі на адна з самых небяспечных пагроз для спакойнага і шчаслівага жыцця чалавецтва. Людзі могуць быць паблажлівыя і памяркоўныя да сябе, але яны не могуць мысліць аднолькава, застаючыся тым часам людзьмі, захоўваючы свае чалавечыя якасці. Жаданне пазбавіць чалавека ягонай індывідуальнасці, здаўна і да нашых дзён было сугучнае мэтам імперскім, імперыялістычным, гегеманісцкім. Чалавек без памяці мінулага, пастаўлены перад неабходнасцю наноў вызначыць сваё месца ў свеце, чалавек пазбаўлены гістарычнага вопыту свайго народа і іншых народаў, апыняецца па-за гістарычнай перспектывай і здольны жыць толькі сённяшнім днём. Дастаткова прыгадаць культурную рэвалюцыю ў Кіаі, маніпуляцыю народнай свядомасцю, ці не яна падмяніла дыялектыку многастайнасці жыцця куртатым узроўнем цытат з так званых чырвоных кніжачак Мао, прыгадаць лёс народа, які валодаў старажытнейшай традыцыі на фоне сённяшняй гегеманісцкай палітыкі кітайскага кіраўніцтва, каб упэўніцца ў блізкасці гэтых з'яў. Як ні парадаксальна гэта можа здацца, але родняцца і іншыя рэчы. Адмаўленне або фальсіфікацыя мінулага і самаздаволены шавінізм хвалько, які мае патрэбу ў тым, каб узвесці вакол сябе кітайскую сцяну, бо толькі за ёй можа падтрымлівацца міф аб перавазе аднаго народа над другімі. як і ў ранейшых сваіх творах і гэты раз я абапіраюся на легенды і міфы на паданні як на вопыт пакінуты нам у спадчыну ранейшым пакаленнямі і разам з тым упершыню ў сваёй пісьменніцкай практыцы выкарыстоўваю я фантастычны сюжэт і тое і другое для мяне не самамэта а толькі метад мыслення адзін са спосабаў спасціжэння і вытлумачэння рэчаіснасці. Вядома, надзеі, што звязаны з апісаннямі кантактаў з пазаземнай цывілізацыі і ўсё тое, што адбываецца з гэтай прычыны, не маюць пад сабой аніякай рэальнай глебы. Нідзе на свеце не існуюць наяве саразекскія і невацкія касмадромы, два розныя светы, две розныя сістэмы узяты тут мной, па-за гістарычнай рэальнасцю, цалкам умоўна, паводле правілаў гульні. Уся касмалагічная гісторыя, выдуманая мной з адной толькі мэтай, завастрыць у парадаксальнай, гіпербалізаванай форме сітуацыю, што нясе ў сабе небяспеку для людзей на зямлі. Што тычыцца значэння фантастычнага вымысла, дык яшчэ дастаеўскі пісаў, фантастычнае ў мастацтве мае мяжу і правіла фантастычнае павінна настолькі сутыкацца з рэальным, што мы павінны амаль верыць яму. Дастаеўскі дакладна сфармуляваў закон фантастычнага. Сапраўды, ці міфалогія старажытных, ці фантастычны рэалізм Гогаля, Булгакова або Маркіса, ці навуковая фантастыка пра ўсёй іх рознасці усе яны пераканаўчыя менавіта з выпадку таго, што саўдзельнічаюць з рэальным. Фантастычнае ўзмацняе нешта ў рэальным і задаўшы правілы гульні, паказвае яго па-філасофску абагулена, гранічна стараючыся раскрыць патэнцыял развіцця абраных ім рысаў. Фантастычная гэта метафора жыцця, якая дазваляе ўбачыць яго ў новым, нечаканым святле. Метафоры сталіся асабліва неабходнымі ў наш час не толькі з выпадку блізкасці навукова-тэхнічных здзяйсненняў самой фантастыцы, але хутчэй таму, што фантастычны свет, у якім мы жывём, поўны супярэчнасцей, эканамічных, палітычных, ідэалагічных, расавых. Вось я і хачу, каб саразекскія метафары майго рамана нагадалі яшчэ раз працоўнаму чалавеку пра яго адказнасць за лёс нашай зямлі. гэта кніга нібы маё тело і гэта слово назамен души Грыгор наракацы кніга скрухі десят стагоддзя Трэ было багата цярплівасці. Дзеля пошуку здабычы у скамянелых равах і аблыселых лагах. Дзеля таго, каб чытаць, заблытаны аж да кружэння галавы, мітуслівыя пошвы, на жвіры, пакінутыя рознай дробнай істотай, што жыла ў зямлі. Дзеля таго, каб ліхаманкава разгрэбці суслікаваю нару, або прычакаць, калі стоены пад стрэшкай старой прамойны, малюсенькі тушканчык выскачыць нарэшце нагальнае месца, дзе яго можна было б прыдушыць у адзін дых. Дзеля той галоднай лісы, якая выйшла на мышкаванне і паволі няўхільна набліжалася здаля да чыгункі, што цямнела роўным гарбячком у стэпе які лісу і завабліваў і палохаў адначасова, па якім то ў адзін, то ў другі бок, цяжка скаланаючы зямлю наўкол, праносіліся грымотныя цягнікі. Пакідалі за сабой з дымам і куродымам моцныя тхлівыя пахі, якія слаліся па зямлі разам з ветрам. Пад вечар лісіца залегла з боч тэлеграфнай лініі на дне раўка у густым і высокім лапіку шчаўевага бадыля і згарнуўшыся рудым камячком каля цёмна-рудых абсыпаных насеннем сцяблін цярпліва чакала ночы нервова торгаючы вушамі і увесь час прыслухоўваючыся да тонкага посвісту панізовага ветру у каляных памярцвелых ужо травах. Тэлеграфныя слупы гэтаксама нудна гулі. Ліса, аднак іх не баялася. Слупы заўжды застаюцца на месцы, яны не могуць даганяць ды аглушальны шум цягнікоў распораз прымушаў яе напружана ўздрыгваць яшчэ больш сціскацца праз гэты шырока дрыготкі дол усім сваім кволым целам рэбрамі яна адчувала пачварную моц таго што прыгнятала зямлю адчувала яраснасць руху саставаў і ўсё-ткі перамагаючы страха і гідоту да чужых пахаў, не ішла з яру, Чакала той пары, калі прыцімкамі на чыгунцы стане спакайней. Яна прыбягала сюды не так і часта, толькі ў выключна галодных выпадках. перапынках паміж паяздамі у стэпе ставала раптоўная цішыня, як пасля абвалу. І ў той выключнай цішыні лісіца вылучыла у наваколлі насцярожліва няпэўны, аддалены вышынёй гук, што лунаў над сутонлівым стэпам, ледь чутно, не приналежно нікому. То было трымценне паветраных струменяў, то быў знак на скорую перамену надвор'я. Яна падсвядома адчувала гэта і горасна сціналася, застываючы ў нерухомасці. Ёй хацелася завыць у голас, зацяўкаць ад няпэўнага прачування нейкай агульнай бяды. Але голад заглушаў нават гэты трывожлівы напамінак прыроды, залізваючы час ад часу, натруджаныя мазалі лап ліса адно ціхутка скуголіла. Тымі днямі вечаровай парой ужо халаднела, бралася на восень. Начамі ж глеба хутка настывала, і на світанні стэп крыўся шараватым, як саланчак налётам недаўгавечнага інію. Скупая, невясёлая пара наставала для стэпавага звера. Нячастая дзічына, што была тут летам знікала, хто ў цёплыя краі, хто ў норы, хто зашываўся на зіму пясок. Цяпер кожная лісіца дбала аб сабе, шнырачы па стэпе на адзіноце быццам нікога не засталося адродзічыў. Маладняк таго году падрос ужо і разбегся кожны хто куды, а шлюбная пара была яшчэ наперадзе, калі лісы пачнуць збягацца зімой, адусюль для новых стрэч, калі самцы будуць сыходзіцца ў бойцы з такой прагай, якой надзелена жыццё ад пачатку свету. надыходам начы лісіца выйшла з яру, чакала, услухоўваючыся, а потым патрухала да чыгуначнага насыпу, нячутна перабягаючы то на адзін, то на другі бок палатна. Тут ёй трапіліся аб'едкі, выкінутыя пасажырамі закон вагонаў. А доўга ёй давялося бегчы уздоўж адхонаў, абнюхваючы дол, пакуль не патрапіла на нешта больш-менш вартае. Усё на ўсцяж палатна было забруджана абрыўкамі паперы і скамечаных газет, бітымі бутэлькамі, недакуркамі, пагнутымі бляшанкамі, і іншым непатрэбным смеццем. Асабліва брыдка пахла з гарлавіна цалелых бутэлек, тхнула дурманам. Пасля таго, як колькі разоў закружылася ў галаве, лісіца ўжо асцерагалася ўдыхаць тое цяжкое паветра, фыркала, адскоквала адразу у бок а таго, што ёй трэба было, дзеля чаго яна так доўга рыхтавалася, перасільваючы ўласны страх, як на тое не траплялася. І ў надзеі, што яшчэ ўдасца чым-небудзь падсілкаваць сябе, лісіца нястомна бегла па чыгунцы, гайсаючы з аднаго яе боку на другі. Але раптам яна запыніла бег, прыўзняўшы пярэднія лапы, нібы аглушаная чым, нявідная у хісткім святле высокага імглістага месяца, яна стаяла паміж рэйкамі, як прывід, не выдаючы сябе нічым. thank you Сябры, выслухали першай старонкі рамана Чынгіза Айтматава буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі.